ndabani ikaze makuru ya mbere yo kuri no mutaga umunsi wa mutaga wa mbere umunsi w'Imana w'umwaka wa 2021 ni kwigenekerezo rya gatatu nzero zimwe mu ngingo nkuru nkuru zigiza no makuru akabarizi zikurikira ubukene bw'ibibanza byo kwigishirizamwo mu mashuri ya kaminuza ni imwe mu ntambamyi ihanze kaminuza y'u Burundi byavugiwe mu nama mushikiranganje ajeje igisata c'indero muri bucana yandi ingaburo y'uno munsi tuza kugaruka kuri bucana yandi ivuga ku bijyanye n'akamaro ko gufungura imboga z'ubwatsi hamwe no kwihereza ibyamwa amakuru turaza kubashikiriza n'avugwa mu gisata cy'inkino hamwe n'avugwa mu makungu mu buhinga bw'ivyuma Elia Kadogo ni ariko atuma amaju yabashikira sangwe kaze Isanganiro Isanganiro Iradi yidu Ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze mu idonido ry'ano makuru duhera mu gisata c'indero ibibanza bike byo kwigishirizamwo muri kaminuza y'Uburundi ni kimwe mu vyashikirijwe mu nama yahuje abaserukira abandi muri yo kaminuza hamwe n'umushikiranganje abajejwe umushikiranganje Gaspar Banyankibona ajejwe indero n'ubushakashatsi akaba yamenyesheje ko hasanzwe hategekanijwe yo kuzokubakwa amasomero ane inyamugerera babiganiriye igihe yari yagendeye kaminuza y'Burundi muri nondwi turiko turasozera nkuko mugenzi wacu Onera Muco yari yakubitiye yateguriye inkuru ikurikira muri kaminuza y'Uburundi ngo hari kongerezwa amasomero mu nama yahuje abarongo abandi muri kaminuza Burundi hamwe n'umushikiranganje ajeje indero n'ubushakashatsi David Nahimana arongoye igisata c'ubuhinga muri kaminuza Burundi ashikiriza ko kenshi bisaba ko bajya kwigira mu bindi bisata ubu hari ikibazo cyaho abanyeshuri bigira kenshi rero duca turondera ibibanza mu bindi bisata nko muri fabi hari n'igihe dushika no muri kampisi kiriri harakwiye ko hagwizwa inyubako kugira ngo tworoherwe ingene dutanga ivyigwa kuri ico kibazo umushikiranganji Gaspard Banyankimbona avuga ko uburyo butekanijwe ari ubwo kubaka amasomero muri campus Nyamugerera ingene mukoresha aho musanzwe mufise paul hakizimana ajejwe iby'inyigisho muri kaminuza y'uburundi we asaba ko ibibazo bisanzwe bikorwa imbere yo kwinjira mu bisata by'akarorero nko mu gisata cy'ubuvuzi byokorerwa hafi na hafi mu ntumbero yo korohereza abanyeshuri badafite uburyo bwo kwiyunguruza eh, eh, ubu hari ibibanza bitandukanye mu buraruko mu buseruko n'ahandi bikorerwamo ikibazo cya konkuru icyifuzo cyanje ni uko ivyo bibazo vyokorerwa henshi hashoboka nko mu ntara zose z'igihugu ivyo vyofasha abanyeshuri bafise uburyo buke bwo kwiyunguruza bava kure gukora ivyo bibazo kuri ico asigura ko abanyeshuri bashika kuri ivyo bibanza bagaburirwa bakongera bakabaha aho barara mu ntumbero yo kubagabaniriza uburyo bwokoreshejwe deja c'est trop lourd financièrement bisanzwe bisaba uburyo bwinshi euh, mu gutunganya ibibanza bitanu bikoregwamo ibibazo euh, twaranagerageje korohereza abanyeshure baba baje gukora ibyo bibazo aho tubaha aho barara tukongera tukabagaburira kuri ico kibazo ahubwo harabibaza ko hatopfuma hatunga hatunganwa ikibazo kimwe cya leta ubwo bundi buryo bw'ibibazo bugakugwaho gutyo ico kibazo kimwe coba gikwiye abanyeshuri bagaheza bagashirwa mu bisata bitandukanye pour départager tous ces candidats et les orienter dans différentes filières. Yenama ngikaba yabaye ya mbere yatunganijwe hagati y'abaserukira abandi muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'umushikiranganje Gaspard Banyankimbona. bararenga mirongo itanu mu ntara ya Muyinga abishyuza amafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu yasigaye ko bategerezwa guhembwa hisunzwe amasezerano bagiraniye n'umukoresha ariwe Istebu hakiongera ko ngo n'agashira kabute k'amezi abiri basaba ngo kuyiyongeye ku kiringo cari categekanijwe ku gikorwa ca rusansuma rw'ikawa urwo narwo rwakozwe kuva kw'igenekerezo rya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda bamwe mu bakoze ico gikorwa carangiye neza neza itariki ya cumi na kane ruhuhuma mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hiyongeye ko ayo mezi abiri ngo yiyongereye ku ari mu masezerano y'ibanze bati umukoresha yotugirira impuhwe tukaronswa utwo dufaranga twari kuronswa tuba tukimara akazi batumukoresha ntiyokwirengagiza ko abenshi no mu bakoze abatagira akazi ari bo bashomeri bakagira amakenga kuko ngiyo bagiye kubaza haba ibujumbura canke muri istebi muyinga bishurwa ko ibiharuro vy'ivyo bakoze ngo bwitosogwa ibitanyura amatwi n'ubwenge bw'abo bantu bemeza ku rwego bakoreye rusanzwe rufise uburambe n'ubushobozi mu vyo kwegeranya ibiharuro ku buryo ngo rutonanirwa kunyarutsa ivy'ikawa gusa tubajije mu bakorera mu gisata ca istebu imuyinga ivy'ico kibazo twishurwa ko nk'abakozi bo ngo bazi ari uko kiriko biratosorwa ku rugero rwo hejuru imuyinga Dieudonne Nzeyimana ku bwa radio isanganiro buraca bugacana ayandi mu ngaburo kucana yandi y'ingaburo y'uno munsi tubasubiriyamo ijanye no gufungura ivyamwa hamwe n'imboga z'urwatsi rutoto bifasha umubiri kutabangamirwa n'indwara mu gihe umuntu abifunguye bitarata akanovera Jean Paul Uwineza umushakashatsi mu bijanye n'ingaburo asigura ko ivyamwa bitunze isanganya ngaburo zifasha kutagira indwara ya kasere ubuvyibuhe burenze n'ibindi bucana yandi ingaburo na Jean Marie Mayonga Imboga hamwe n'ivyamwa ngo biri mu bifungurwa byankenerwa mu mubiri mu gihe umuntu avyihereje ku bwinshi aba yikingira indwara zitandukanye uwineza jean paul umushakashatsi mujanye bijyanye n'ingaburo agasigura ko umuntu afungura cyane rudasanzwe eh, bigatunga ibyunyunyu bigatunga mbere n'ibinure bigatunga hamwe n'isukari bigatunga n'ibindi bintu bita rezerema fitoshimike cyangwa se ibintu bitagaburira umubiri byo byo bicuje gukingira umubiri ibyo nabyo bifise uruhara rudasanzwe ku magara y'umuntu iyo rero kenshi umuntu agwije cyane ibyamwa n'imboga bituma agira amagara meza uyu mushakashatsi agasigura kandi ko n'ibyo bita ibinyantete ngo navyo nyene ni vyankenerwa mu mubiri w'umuntu kuko bifise akamaro kadasanzwe hama kandi no gufungura cyane ibintu by'ibinyantete umunyantete ibyo nabyo birasha gutuma umuntu yogira amagara meza mbere bikamurinda n'indwara nyinshi na cyane cyane tuvuze ibinyampeke ni byiza yuko abantu bogerageza gufungura ibinyantete byikwije cyo bita reseriyare komplete na cyane cyane bitagiriwe hafinaje bitononekariye mu mahinguriro kugira ngo bitakaze iby'intungamubiri bisanzwe bitunze biri muri byo kandi bifitiye akamaro amagara yacu hama amazi rero arakenerwa kugira ngo ashobore koza amafigo hama kandi afashe n'amafigo e, kugira ngo mbere ashobore kugira kuyungurura amaraso yacu hama kandi ashobore mbere no kwirukana imyanda cyangwa se icyo bita amatoxine ashobora kuba yinjiye mu nzira zitandukanye ntashe gutera ibibazo n'ingorane zitandukanye mu mibiri yacu si amazi gusa akenewe n'akazuba akazuba n'akazuba karakenerwa kugira ngo gashire gutuma imibiri yacu imera neza imihani majambo katuma umubiri wacu ushobora gushuha ku rugero rwiza hama kandi eh, berekana abahinga yuko izuba ari ubuzima izuba ribonetse ubuzima nabwo nyene buba buhari murabona ko nk'ibitego iyo bitagira izuba nabyo nyene birashobora kubaho neza murabona ko bica bigira ikibazo bikanyabirana ivyamwa vyiza rero ngo nivyo umuntu yofungura bigifisa akanovera kabyo na cyane cane ivyamwa biba bitanikiwe ku zuba canke n'imboga ziba zabitswe neza ahantu hadashika izuba uyu muhinga akavuga ko mu gihe gihe imboga canke ivyamwa vyaciwe ko n'izuba bitakaza akanovera kavyo bigatuma n'ubifunguye bishobora kumuzanira izindi ngaruka ku magara yiwe mu gihe biba vyataye ivyankenerwa umubiri uwukeneye Jean-Marie Mayonga tugukengurukire imbere yuko tubabwira amakuru avugwa mu makungu tubanze tubashikirize amakuru avugwa mu gisata c'inkino aho kuri w'Imana haza gukinwa inkino zisozera igice ca kane gishira cyanyuma mu gikombe cyitiriwe ubumwe bw'abarundi umugwi w'igipolisi umuyobozi wa watsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi w'igisirikare wa Burundi Sport Dynamique ni mu gihe hari ku kibuga citiriwe ingoma mu ntara ya Gitega umugwi wa Flambeau du Centre imbere y'abakunzi babo batsindiye umugwi wa Buja City wa no mu gisagara ca Bujumbura ibitsindo bine kubusa busa naho hariya mu gihugu cy'ubwongereza muri ya mahiganwa ya EPL English Primary kikuruno muwimana haza kukinwa inkino zo ndu ya 17 aho mu kanya gechisa cy'isa 7 wa Burnley uza kuba wakiriye mu wa Fulham ni mu gechisa gihe cy'isa gihe cy'isa gihe cy'isa 9:15 umugwi wa Newcastle United ku kibuga cawo uza kuba umugwi wa Leicester City ni mu gihe urukino gwitezwe ruza kuba igihe cy'isa 11:30 aho umugwi wa Chelsea de Blues uza kwakira umugwi Man City na wali ya mulira lika satande nao njene haraza gukinwa nkino ni umugwi wa Atletico Bilbao uza kuwa wakiri umugwi wa Elche ni umugwi umugwi wa Alves uza gutana mu mitwe ni umugwi wa Atletico Madrid aza kwa lige chisa 10:15 urundi rukino ruza gukinwa ni Real Sociedad ku kibuga cayo iza kuwa yakiri umugwi wa Osasuna aza kuwa lige chisa 12:30 urukino gwitezwe rukaza guhuza umugwi wa FC Barcelona ngiye chisa zitatu aza kuba wagendeye umugwi wa CD Huesca ngacandamenyesha ko ku munsi wejo umugwi rwa Real Madrid waraye utsinze mu gwa Celta Vigo ibitsindo bibiri ku busa ivyatumye umugwi wa Real Madrid ufata ikibanza ca mbere muri iryo higanwa rya La Liga n'amanota 35 indi nkuru ivugwa mu nkino imbere ko tubabwira andi makuru avugwa mu makungu nuko umukinyi yitwa Yusuf Nyange asanzwe ari n'umukinyi w'umugwiserukira gihugu intamba mu rugamba ku munsi w'ejo igihe umugwi asanzwe akinamo witwa Martaya Sport waruhejeje gutsindwa ibitsindo bitatu kuri kimwe n'umugwi witwa Muke nuko uwo mukinyi yaciye gihumura mu kibuga aho rero abaganga baciye munyarukana kwa muganga kugira barabe ivyo yobagwaye ariko rero amakuru adushikira ava muri uwo mugwi nuko amagara ya Yusufu Nyange muri kino gihe yifashe neza mukanyi sase tubabwira andi makuru avugwa mu makungu amakuru yo mu makungu mu gihugu canje harindiranywe kuva kuwa 200 rusama igice ca kabiri c'amatora kizohuza mu Mohamed Bazoum wo mu go kumugambwe uri ku butegetsi yarose amaji yarenga gato 39 kwijana hamwe na Muhammad Osman atavuga rumwe na leta yarose amaji 17 kwijana ni nyuma yaho atangarije cese kuri no gatandatu ivyavuye mu gice ca mbere c'amatora yabaye kuwa 27 kigarama umwaka uheze 2022 Andi havugwa amatora ni mu gihugu ca Central Africa aho barindiranye kuri uwo wa mbere ibyavuyemo ibijyanye n'iby'inkuru zivugwa amakungu tubibaze Armel Mutore mu gihugu cha Niger umugwi wigenga ujejwe gutegura amatora waratangaje mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu ibyavuye mu matora yo kuwa mirongo ibiri n’indwi kigarama umwaka wa bibiri na mirongo ibiri aho Mohamed Bazoum akomoka mu mugambwe uri ku butegetsi aza ku isonga n'ibice birenga gato mirongo itatu n'icyenda ku ijana uwo yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba azohiganwa na Mahaman Usman atavuga rumwe na leta yatahukanye ikibanza ca kabiri ku bice 17 kwijana aho akazoba ari mu gice ca kabiri cayo matora gitegekanijwe itariki 20 ruhuhuma uyu mwaka tukiri muri ico gihugu ca Niger nk'uko tubisoma ku rubuga ngurukanabumenyi rw'iradiyo y'abafaransa RFI ibyihebe byaragabye ibitero kuri uyu wa gatandatu mu burere bugera kuri bubiri kuri uyu ico gihugu gihana n'igihugu ca Mali igisirikare kikaba caciye kinyarukira gucungera umutekano muri ubwo burere Ivyo bitero bikaba vyahitanye abanyagihugu bagera kuri mirongo indwi bikomeretsa abandi mirongo ibiri abajejwe intwaro hamwe n'inzego zo kwivuna abansi muri ico gihugu bakaba bemeza ayo makuru umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akamenyesha ko ariko hakogwa ibishoboka byose kugira bene ivyo bitero vy'ivyihebe bihagarare mu gihugu cya Centrafrique naho Nkuko tubimenyeshwa na BBC ngo amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kuba ashoboye gusubiza inyuma ico gihugu mu byerekeye umutekano ngo ibintu bikaba byari byarasubiye kuba neza kuva mu mwaka wa bibiri na na cumi kane, aho hatorewe umukuru w'igihugu Faustin Archange Touadera ni mu gihe ibiharuro bizova muri ayo matora yabaye itariki mirongo ibiri n'indwi kigarama mu mwaka uheze birindiriwe kuri uyu wa mbere itariki zine nzero ibangi ku mugwa mukuru w'icyo gihugu hari agacerere naho kuva ku munsi w'amatora atamuyaga nkuba uharangwa ikibonekeza kandi ngo ni uko hari ibirindiro by'igisirikare hirya no hino muri icyo gisagara hamwe n'ikizura rigigwa n’icyo gisirikare mu mabarabara makuru makuru mu gihugu hagati ibitero by'imigwi yitwaje ibigwanisho ku birindiro by'igisirikare bikaba bibandanya igisagara cya Babua kiri ku rubibe icyo gihugu gihana na Cameroon kikaba kiri mu minwe y'iyo migwi yitwaje ibigwanisho Almer mutore tugukengurukire iyindi nkuru iriko iravugwa mu makungu nijanye n'ubutungane bw'igihugu ca Algeria bwaraye bwambitse zera Said Bouteflika umuhungu wahoze arongoye ico gihugu President Abdelaziz Bouteflika nkuko tubisoma mu kinyamakuru cha Jeune Afrique Said Bouteflika yagariswe mu kwezi kwa gatanu umwaka wa 2019 aho yaciye acirirwa na sentare ya gisirikare umunyororo wo gufungwa imyaka 15 ari kumwe n'abandi basirikare batatu bafise ipete rya generale bagiriza gutembagazwa ubutegetsi no guhungabanya inzego z'umutekano Said Bouteflika yarasanzwe afungiwe muri kino gihe mu ikambi y'igisirikare azoca yungururizwa gufungirwa mu kindi kibanza mu kurundira yuko acirwa urundi rubanza rujanye n'ivyo yagirizwa bijanye no kurya ibiturire akaba ari no ngaha duce turangiriza amakuru twariko turabashikiriza mukuru no mutaga ndabakengurukire mwege mwese mwarimu yateza abiri ndabashimire bagenzanje mu ruganda rwa radio isanganiro bafashije kuyegeranya ubundi ntoreka gushimira ni Elia Kadogo rikaratuma mvuga mukanyumva ndabasezereye ndabifuriza ibihe vyiza ariko nkayibutsa ko mukanya gato bagenzi bacu Mire Kanyangi na Francine ndiyo kubgayo baza kuba bashitse kugira bashikirize amakuru makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru